Hei, vai ķēdes jau kājās? Viedokļi, pieredze, ieteikumi. Raidījums ķēdās. Čau, čau, raidījums ķēdās. Visi jaunieši, kas mūs klausās, un arī kā mēs paši smējāmies, jaunieši seniori vai tādi, kurus sev vēl projām uzskata par jauniešiem, lai gan paši pie tādiem vairs nepiedara. <laughs> Bet mēs nekritizēsim cilvēks. Šodien ir jauns raidījums, raidījums ķēdās. Uh, mēs bijām mazliet slinki un uh, nepietiekami ātri izdomājām tematu, bet mums nāca palīdzīgā tezē. Jo pirms pāris dienām, tad, kad bija uh, sākās jaunais gads, Tallinā norisinājās tezē uh, tādas īpašas jauniešu dienas, kurās tika sagaidīts jaunais gads. Un tāpēc mēs esam uzaicinājuši vairākus cilvēkus, kur tur piedalījās un bija, kur varēs mums pastāstīt, kas tur notika. Tātad šodien raidījumā esmu Samuēls, Agate. Un mūsu viesi Austra. Čau. Anta. Labs vakars. Un uh, Haralds. Čau, čau. Nu jā. Un tad, nu, pirmais jautājums jums visiem, ko atbildēt. Nu, Tātad, bija šī pastāstīt, nu, kas ir Tezē un kāpēc jūs izdomājāt uz turieni aizbraukt? Jo es varu pateikt, nu, ka Tezē parasti ir Francijā. Tezē ir Francijā kopiena, mūku kopiena, kuri uzņem daudzus jauniešus katru gadu, kuri uh, dzied dziesmas, tādas īpašas lūkšanas dziesmas, kuras atkārtojas vairākas reizes, jau skaisti tiek izpildīts baznīcās. Bet kāpēc Tallinā un kāpēc tieši tagad? Jā, tu pareizi saki, ka zē, ja viņš, viņa saknes nāk no Francijas, no, no uh, ekumēniska brāļu, uh, brāļu klostera uh, ciematiņā ar tādu pašu nosaukumu Tezē, bet um, viņu aicinājums jau gadu desmitiem ir strādāt ar jauniešiem, un viņi uzņem šķiet, ka katru nedēļu visu cauru gadu jauniešus pie sevis uz īpašu programmu, bet viņu arī kaut kāds tas kalpošanas svaidījums ir gana stiprs, lai, lai viņi varētu arī sniegties tālāk un organizēt dažādus pasākumus uh, gan Eiropā, gan arī pasaulē, dažādos reģionos. Un tas lielākais, ar ko esmu sastapusies, ir šis te Eiropas jauniešu tikšanās reizes, kas vienmēr notiek jaunajā gadā. Un um, es tur braucu jau gadu <laughs> desmitiem patiesībā, jo ļoti agri mani, mani vecāki um, pirmie šo kopienu atklāja mūsu ģimenē, un tad viņi um, ļoti agri sāka mani ņemt līdzi. Un līdz ar to esmu ļoti, ļoti pazīstama ar to, un um, redzu, cik, cik ļoti nozīmīgs šis pasākums ir gan manas pašas personīgajā ticības ceļā, gan arī citu jaunu cilvēku dzīvē un ticības ceļā, kurus izdodas uzaicināt līdzi. Jā, ļoti forši kā pārējiem. Ah, labi, es <laughs> pārņemšu mikrofonu. Uh, diemžēl es nevarēšu tik plaši izteikties, varbūt kā Agata, jo mm, es tik daudz nezinu par to vēsturi, es tik daudz nezinu par to, uh, kur tas viss radās, vai uh, nu, kurienes radās šī ideja. Esmu dzirdējis nostāsts, protams, bet nu, es neteiktu, man tāda, es nejūtos tik autoritīvs, kas varētu tādi izteikties, bet tā personīgi, tur man kaut kāda autoritāte. Es teiktu, ka man man tas bija tāds arī, laikam, no ģimenes, varbūt tiešāk tieši no tēva, kur man stāstīja par tādu, tādu pasākumu, kur notiek visādi jaunieši sanāk no visām pasaules malām, un uh, tur visādas baigās ballītes notiek, un kas tur nenotiek. Un, uh, un es domāju, wow, wow, tā kā tu arī pavadīt kaut kādu pāris dienas savā līdzīgi domājušo cilvēku starpā, un um, jā, un tajā pašā brīdī pavadīt restīvi šo laiku uh, kopā ar Dievu, tuvoties, uh, tuvoties viņam un vairāk varbūt izprast to, to savā ziņā to baznīcu, kas, kas sastāv no cilvēkiem, kas esam mēs, un tad uh, laikam vairāk arī iepazīt viņu. Un tādēļ es domāju, nu, vienā misē man manuprāt, viens no priesteriem pieminējās par to, ka Tallinā būs, tik tu nekad nav bijis, protams, vienreiz jau bija Rīgā, bet, nu, tas varbūt neskaitās, un tas domāju, wow, Šis, šis, šis ir mans sauciens, šis ir tas laiks. Un, uh, jā, tad es, tad es kaut kā arī tur pieteicos. <laughs> forši, forši. Un Anta? À, nu jā, man ir tā, ka mana pirmā, pirmā pieredze ar Tazējiem ir gan iz desmit gadus atpakaļ, un kad es pievienojos jaunai draudzēji, un uh, tika pieminēts Tazēja, un uh, iepriekš ir bijusi Tazēja lūkšanas, es jūtu, ka noteikti jā, man jādodās, un tā ir talents, tas ir tikai 4,5 stundas ar autobusu, jā, kāpēc ne. Un te zē man vispār saistās ļoti īpašu lūkšanas veidu. Es ar Dievu tieši sakonektējos ar mūziku, un šie atkārtotie dziedājumi ir, manuprāt, tāda ļoti, ļoti stipra lūkšana, kas tieši, tieši man dod kontaktu ar Dievu, un es ļoti izjūtu svētā gara darbību. Un arī, kā Haralds pieminēja, esot kopā ar vairākiem tūkstošiem cilvēku un pielūdzot Dievu, tu jūti to viņa klātbūtni, ko viņš apsolīs būt tieši vēl vairāk un tieši iepazīt arī cilvēkus, kas varbūt ikdienā nav tavā draudzē, bet mums visiem ir viens Dievs un redzēt, kā mēs visi kopā slavējam, man šķiet, ka tas ir ļoti skaisti un īpaša pieredze. Nē, ļoti, ļoti, ļoti jauki. Un uh, vēl viens jautājums, vai jūs esat uh, bijuši Tezē arī Francijā, no kurienes tad sākās Tezē? Es pats uh, eh, pagājušajā gadā, ne aizpagājušajā gadā, tagad iznāk, jo gads nomainījās, tad viss, viss jāpārēķina. Gan gada skaidri sev un tuviniekiem, gan arī <laughs> kad ir kaut kur būts. Ne, un ko es teicu par tiem seniem jauniešiem, tas ir to, ka. Uh, Tezē tas nav tikai jauniešiem, uh, jo, kad es biju Tezē, es tur satiku arī daudzus, uh, piemēram, tur bija mūki, uh, kuriem bija nu, pār 60 gadiem, bet kur kapucīna mūka, kur tur uh, do, dodas. Uh, gan atbalstīt citus jauniešus, iedrošināt, bet arī tas ir iespēja būt klusumā vairākas dienas, ko izmanto. Es domāju, ko ik viens kristietis vēlas dažas dienas pabūt klusumā ar Dievu. Tas ir tāds fantastisks pieredze. Un vai jums ir šāda pieredze, vai jūs esat bijuši Tezē Francijā? Es esmu. Es esmu. Um, lai gan es sāku ar tiešām šīm te Eiropas jauniešu tikšanās reizēm, tā ir man tāda, esmu gan veterāns, bet uh, jā, pirms, īsti pirms Covid, man liekas, pirmo reizi nāca prātā, kad, kad es gribu vairāk no tezē piedzīvot un es aizbraucu uz Franciju, un kopš tā laika esmu bijusi jau vairākas reizes, to starp uh, vienu vasaru tur bija arī kā brīvprātīgais, palīdzēju pie, pie ikdienas darbiem, lai, lai kopieni varētu darboties, uh, Un esmu bijusi arī klusumā, Samuel, par ko tu runāji, un, tas, un esmu bijusi, man liekas, divas reizes, jo tā ir fenomenāla pieredze. Tas ir grūti? Nu, atkarīgs ar šeit no cilvēka. Kā kuram man, <laughs> man atkarīgs grūti, no cilvēka. Man, man nē, um, un, jo arī nu, tā vieta pati par sevi, kaut tie cilvēki brīnišķīgi, brāļi ir absolūti brīnišķīgi, bet tā vieta ir tik skaista, un arī, arī tā, aiziet tur klusumā, tas ir Ir sevišķi, tur nošķir meitenes no, no, no puišiem, un, un tā meiteņu māja ir absolūti brīnišķīgā franču īpašumā ar, ar vītņu kāpnēm un slēģiem un, un skatu uz, uz ainavu. Tā kā kaut vai, kaut vai tā vide pat par sevi jau apliecina to dieva dabas radīšanas skaistumu un jau vienkārši sirds pati raisās lūkšanā. Pārējie ir bijuši vai, vai nē? Jā, es tieši pretēji Austrijai sāku savus tezē <laughs> meklējumus Francijā. Deviņus, desmit gadus atpakaļ aizbraucu, un es pilnīgi piekrītu par to klusumu. Tas klusuma dārs ir kaut kas pārcilvēcisks. Šie, ka tu aizēji, un tur ir pilnīgs klusums, un tajā gadā, kad es biju, tur bija viss pilnīgi zaļš, bija ļoti liels karstums, un tas dārs ir tādā tā kā uzkalniņā, un tu skaties tā kā pāri tādai ielējai, un uh, jā, tu vienkārši sēdi un klausies Dievu, un eh, man šķiet, ka es pēc tās pieredzes, kad es atbraucu mājās, es vēl nedēļu dzīvoju tā kā daži centimetri uz zemes, man bija tāds miers, un uh, man nekas likā, likās nevar satricināt, tā kā, jā, tas ir, tas ir jāpieredz. Jā, un noteikti daudz jauniešu, kas nav bijuši tezē, viņiem noteikti būtu interesanti zināt, kāda tad ir tā uh, dienas kārtība, kā tas viss notiek. Tieši Tallinā arī tagad Vai jūs varētu īsi aprakstīt dienas kārtību? Nu, kā tā bija? <laughs> es domāju, tas atšķirās no tā, kurā grupiņā iedalījās. Nu, man vismaz tāda sajūta bija. Es uh, pats devos uh, vienatnē, mm. tādēļ man iešķiroja varbūt prom no mana pārējā bara. Es tur kā viens tāds solitārais pingvīns, tur maisījos pa kājām visiem, bet um, man iesākās ar brokastīm, kas ir ļoti svarīgi. Es domāju, to mums vecmāmiņam vienmēr stāstījuši. Brokastīm no mājas nerīkst ārā. Pēc tam uh, bija arī lūkšanas, kas, uh, kas bija, protams, tezē stilā. Uh, Restīvi bija šīs tezē dziesmas un uh, bija visādi aizlūgumi. Uh, pēc tam bija brīvais laiks, nereti bija brīvais laiks līdz kaut kādam laikam, uh, kad sākās tie saucamie pulciņu workshopi, uz kuriem varēja pieteikties laicīgāk. Uh, Tur varēja tur mācīties kaut kādas igauņu dančus vai igauņu tautas dziesmas vai tur uh, atkal saistībā ar ikonogrāfiju. Viens, kuram es pievienojos, kurš stāstīja kaut ko vairāk saistībā tieši ar ikonām un viņu varbūt pirmsākumiem un viņu nozīmī, tieši varbūt teoloģisko nozīmi. Bet uh, jā, pēc tam, laikam tas kulminatīvais moments dienās bija tieši šā vakara lūkšana, kur uh, sumējās tādā sporta hallē, tā laikam bija. Vai ledus hallē. Ledus hallē, jā, jā, jā. Nu, tā, nu, ledus hallē parši notiek sports. <laughs> ledus hallē, nu, tas būs precīzāk. <laughs> un, uh, jā, tad tur bija visi tezē, respektīvi no visām Tallinas malām, uh, visi, kas bija tur piedrošies, visi sabrauca turp. Un tādā lielā, lielā drūzmā sasēdās, kur nu kurš varēja, tur bija izklāt visādi tur... Uh, kaut kāda gumijas, laikam, kaut kas tur pāri paš, paš, pašam ledum, lai viņi tur neapsaldētu, tur nezinu ko. <laughs> un tad viņi izsēdinātu pa visurieni, un tad sākās šī tā, tā lielā, laikam, savu, savu ziņa, tā, es pat nezinu, kā viņu izteikt. Man tas ir šī pirmā pieredze, es nezinu, vai varu nolikt tādu vienu vārdu tieši, kā, kā tas saucās, bet pat šis bija tā, tā, tā kulminācija, kas notika katru vakaru kur tiešām ir šīs lūkšanas un visu kopā, un nereti mums, mums vienreiz pat iedeva svecītas, kas pusceļā izmēra paši pa sevi, bet, nu, man stāstīja, ka tas kaut kādiem pēc tā speciāli bija taisīts, es jau domāju, pats neesmu ticīgs pieteikam, man, man svecīt nodzis, bet izrādies citiem arī tas, tas, ok, nu, varbūt nav tik traka man. Un, uh, <laughs> Jā. Citi arī nav ticīgi. Jā, nu, ko darīt? Nu, toties mēs esam visi vienā barā, vai ne? Kopā jautrāk, vai vismaz vieglāk, kaut kādā ziņā. Uh, Uh, tad, jā, un tad viss beidzās ar, uh, protams, pirms, pirms lūkšanas bija ēšana, kas ir svarīga, mūs arī baroja, vismaz kaut kādu, brokasts un pirms tam vēl pirms lūkšanas, un tad pēc tam mēs bijām brīvi, ne tā? Tad jau diena beidzās pēc tās, jā. Jā, bija diezgan vēls, tad taisnība ir. Jā. Bet kumulatīvi, es domāju, tas arī atšķirās. Daži, daži cilvēki tur devās vēl uz Helsinkiem kaut kādā brīvākā laikā, daži tur izpētīja citas uh, citas, citas vietas. Nu, tam, tie ir jā. tie, kuri varbūt neturējās pie programmas oficiālās tik stipri. Jā, jā, jā. tie, tie visticamāk bija tādi vairāk īpatnējā. <laughs> Man šī bija pirmā reize, kad mēs tiešām mūsu grupā ļoti strikti turējāmies pie tās tedzē programmas. Mēs apmet, apmeklējām visas lūkšanas, bijām arī uz visām, nu, uz katru reizi, kad bija laiks darbnīcā, mēs katrs bijām uz kādu darbnīcu. Un patiesībā, ja seko līdzi tai programmai tā uzmanīgi, tad nav ļoti daudz brīvā laika. <laughs> jo es nereti cilvēku izlaižu tur dienas eh, lūkšanu vai izlaižu kādu to darbinīcu un aizbraucu kaut kādā ceļojumā pa, pa apkārtni. Um, jā, bet jā, jā paturpin par to, kā vispār nokļuva manai grupiņai, ar ko es braucu, mums bija tā ļoti dievjošīga pieredze. Uh, mums bija teikts, ka mēs braucam ar autobusu. Un uh, Igaunijas cilvēki saprata, ka mēs braucam ar uh, savu autobusu. Un tad mūs uh, izmitināja 40 km ārpus Tallinas. Un tad mums bija, no sākuma mums likās tā, nu jā, būs jautri tā kā tikt uh, no nu, pusstundu vismaz katru dienu uz Tallinu. Bet īstenībā šie braucieni izvērtās ļoti jautri un, un svētīgi ar daudz sarunām. Un mēs tikām izmitināt draudzes mājā, kas ir kādus 50 metrus no baznīcas, kur mums arī vienmēr bija svēta brīža, un, un beigās mēs priecājāmies un nevarējām beigt pateikties Dievam, ka mēs īstenībā esam tik brīnišķīgā vietā izmitināti. Tā kā Dievs vienmēr visu zina. Wow, interesanti. Un, un kur pārējie palika? Nu, parasti šajo, šajos Eiropas jauniešu tikšanās reizēs brāļa prioritāte ir ģimenes, ka visi varētu te būt ģimenēs. Uh, Un, un tad, ja pietrūks šo viesģimeņu vietējās ģim, uzņemošās ģimenes, tad parasti izmetina vai, nu, vai draudzes namā vai skolā. Man likās ļoti interesanti, ka šoreiz gandrīz visi dzīvoja kaut kādā komunālā risinājumā. <laughs> Es pat dzirdēju par, par daudziem simtiem, kas ir izmitināti uh, daudz dzīvokļu mājās, kur neviens nav dzīvojis ļoti ilgi, vai arī um, armijas barakās, kas ir uzbūvētas um, priekš, um, priekš bēgļiem, manuprāt. Vai, vai, un, un, tā kā armijas barikās bija cilvēki, kas dzīvoja, un tāpēc mēs esam ļoti pateicīgi Dievam par to, kā mums sanāca, jo mēs dabūjām uh, draudzes namu un, un draudzi un ļoti sirsnīgi mācītāju, un, piemēram, mans brālis no mūsu grupas ar savu sievu, viņi pat, uh, viņi pat dabūja ģimeni. <laughs> kā ārpus, ārpus tālrunas mums bija ļoti labi. Bet iekšā tālrunā tur varēja dzīvot arī skolā, un tad pat 500 cilvēki vienā, vienā lokācijā. Nu jā, un tā sanāk tāda jauniešu tikšanās, vai ne, Tallinā. Un tad būtu interesanti zināt, tā kā jaunieši sabrauc no vairākām valstīm, un vai jums ir sanācis parunāt ar kādu jaunieti un iepazīt, un, un kādi tad viņi ir bijuši? Nu, bija tā, tajā vietā, kur mēs palikām, bija cilvēki no Montenegro, no Polijas, no Itālijas, uh, man šķiet arī no Igaunijas un man šķiet vēl divām valstīm, kuras tagad neatceros. Bet jā, mēs tikām uh, jau pirmajā vakarā vai nākamajā dienā sadalīti mazajās grupiņās, kur noteikti bija jābūt kādam no valsts pārstāvjiem. Un tad mēs tā arī līdz beigām palikām šajās grupiņām. grupiņās. Mēs arī uh, runājām, izrunājām dažādus tematus, protams, pašā par ticību, un, un tādā veidā arī vairāk tā kā iepazināmies, un ļoti daudziem cilvēkiem pēc tam šķiroties bija ļoti draudzīgas atvedes ar cerību, ka tiksies nākamajos tezē un noteikti satiksies vēl. Un, un, un pārējiem, Harald? Uh, nu, manuprāt, tas būtu dīvaini teikt, ka es nevienu nerunātu, ne? <laughs> šoreiz man paveicās, sanāca parunāt ar cilvēkiem. Uh, Um, jā, tur cilvēku dažādība bija laikam tas arī, tas arī laikam es pat teiktu, ir tas, uz ko te zēb tēmē. Ka tiešām cilvēki, kas, kas pakrīt zem šī, zem, zem šī lielā, nu parasti saka lietu sārgi, bet es gribētu teikt, zem šī lielā krūsta šī gadījumā, tas varbūt mazliet piedienīgāk mūsu, <laughs> mūsu tematam. Un uh, restīta visu šīs dažādās denominācijas, dažādas tautības, dažādas uh, vienalga, kas tu cilvēku esi, kamēr tu atzīsti Jēzu Kristu kā, kā savu kungu un kamēr tu, tu tiecies tiešām pēc viņa, tu esi, tu esi laipni gaidīts. Un uh, tas, laikam, ir kaut kas, uz ko baznīca vienmēr ir tiekusies, šo, šo kaut kādu kopību, kas mūs visus vienmēr saturētu. Un tazē ir tiešām vieta, kur to var panākt. Tazē ir vieta, kur mēs vienmēr esam uh, es nevaru izteikties vienmēr, man, bet nu, manā gadījumā, cik man bija pieredze, mēs tiešām esam tādi vienoti par, par, par to, kā mēs ticam, par to, kā mēs, par to ko mēs meklējam. Un, un šeit arī bija laikam, tas patīkamais, tiešām bija no visurienes. Tur arī viss kaut kāds tur stāsts, tāds ir redzams, sadraudzējies. Tad jūs sakat, jā, brauc pie, reku, brauc ciemos, ka tu būsi, <laughs> dod ziņu, iesim tur, nezinu, ko tur, iesim peldēt, ko tur vēl nē. Rastība, kas te katram, kas, kas te katram blakus bija, vai ne? Nu, bet ar cik cilvēkiem tu iepazinies? 10, 50, cik? wow, <laughs> wow nu, ai, es nezinu, es neskaitīju, protams. Uh, ja man prasītu nosaukt viņu vārdus, es būtu <laughs> Nē, nu. tur kaktā un vispār neko neteikt. Uh, bet uh, es teiktu diezgan diezgan labu daudz. Tuvāk iepazinos, es teiktu, varbūt tiešām ap 10, 15, ka es tiešām dabūju viņiem parunāt, un tas bija vairāk pat par kaut kādu, nu, tur varbūt kaut, kā, kaut kādu ātro vārdu pārmest. Bet, uh, jā, man laikam sanāca tas, kad, kad es ceļoju kā viens, es, man sanāca iepazīties tieši ne ar latviešiem, bet uh, cilvēkiem, kas, nu, man pagadies diezgan daudz poļu, Un, uh, es biju ar viņiem izmitināts. Viņš bija vienīgais latviečs starp visiem poļiem. Viņi nerunāja visu poliski savā starpā. <laughs> Jā, bet, bet man sanāca kaut kādā veidā kaut ko saprast no viņiem. Un tad es sāku domāt, ok, tā varbūt no. Nu, es saku, nu, mēs nu, tomēr esam ļoti līdzīgi cilvēki. Ne? Mēs varam saprast, ko viņi runā. Bieži vien runā par reliģiju, un tad ir diezgan <laughs> universāli vārdi, protams, bet uh, tas varbūt mums labi palīdzēja. Bet uh, poļi laikam ir tas vairākums, kas tur bija. Neskatot, nu, tas laikam ir diezgan viegli saprotams, jo nu, poļi viņi ir tādi kārtīgie kristieši, ja tā var teikt, vismaz statistiski runājot. <laughs> Tad, jā, cilvēki bija daudz un bija liels prieks ar visiem viņiem iepazīties un es ceru, ka kādreiz vēl sanāks man satikties ar tiem pašiem, kuriem iepazinos vai iepazīt kāds jauns, jo tomēr draugi tā ir bagātība. Jā, mm. un, un, un pārējie ar cik cilvēkiem jums iepazināties, vai kādi bija cilvēki, bija ticīgi vai, vai, vai vienkārši atbrauc apskatīties, kas notiek vai kā? Uh, Nu, patiesībā, kurš skaita, bet man liekas, ka, jā, ka palīdz iepazīties tās mazās grupiņas, ka visiem ir no rītiem mazās grupiņas, tad vismaz ar desmit cilvēkiem tu spiests pārunāt tādus dziļākus jautājumus. Vai viņi randamā izvēlās tos cilvēkus mazās grupiņās vai? Uh, principā jā, jā mēs, mēs mūs sa sašķiro pa, pa draudzēm, un tas, tas uzstādījums parasti ir pēc iespējas vairāk dažādu tautību un valstu pārstāvju. Un tad arī mazajās grupiņās mūs, mūs dala sīkāk, uh, bet lai lielāka dažādība, lai pēc iespējas lielāks iemesls iepazīties ar kaut ko, nu, ar kādu jaunu cilvēku. Un man liekas, ka jā, mūsu o, mazā grupiņa ir tas pirmais aplis, ar ko nāks iepazīties, bet tad arī vispārējie, kas dzīvo draudzē, mēs bijām draudzes mājā kaut kāds 20 cilvēku kopā, tad līdz ar to vakaros dzeram tēju, runājamies par to, kā, kā ir gājis. Un, jā, sanāk. jā, man šeit kā... Ka Mēs tajā lokācijā bijām, bija vēl viena māja, kopā kādu 30 vairāk cilvēku, un tad prasa skaitu, tad uh, mm. vismaz 30 atņemot savus draudzes locekļus, tad uh, aptuveni tik cilvēki ir iepazināmi. Plus vēl mācītājs viņa ģimene, un, uh, oh, jā. un uh, tas jaukais ģimenes, ar ko mēs kopā brokastājām un kopā dziedājām, lūdzām. Man liekas, ka tas zētas skaistums ir, kad tur ir, tur ir ko saņemt ticīgiem jauniešiem, stiprinājumi, iedrošinājumi. Pilnīgi, nu, Dievs tur kaut ko sagatavojas katram. Bet Dievs katram sagatavojas arī, arī gadījumā, ja šis cilvēks vēl nav ticībā, ja viņš vēl meklē, ja viņam vēl ir jautājumi, tad tas ir brīnišķīga vieta, kur, nu, kur var iet un uzdot šos jautājumus. Es pats esmu savulaik ņēmis līdzi, uh, kad skolas laikā aizbraucu, tas ēticis ņēma līdzi klases biedrs, kas um, neticēja Dievam, bet viņiem tā bija pirmā sastapšanās ar kristietību. Viņiem patika? Jā, jā, tas zē, tiešām viņš tā programma ir gan daudzveidīga, lai, lai katrs varētu kaut ko priekš sevis paņemt, un tās lūkšanas un tās dziesmas viņas tiešām uzrunā. Nu, parasti katrs kaut ko. Un arī es atceros, ja mēs par skolu un par, par cilvēkiem, kas nezin um, kristietību, tad atceros, ka vienam no draudzenēm liecināja, ka viņa teica vēlāk, es Es nekad nebiju redzējusi mūķiņu smējamies. Es nezināju, ka viņi kā īsti cilvēks ar emocijām jokojās, spēlē spēles, ka tā ir iespēja, ja sevišķi izdodas paņemt līdzi varbūt kādu, kurš, kuram ir jautājumi, vairāk jautājumu nekā atbilžu, tad viņiem tā ir iespēja salauzt kaut kādus stereotipus. Un uh, ieraudzīt, ka kristietis patiesībā ir uh, tāds pats cilvēks, kam, kas smējās, kas joko, kas labi pavadīt laiku. Forši, tas ir ļoti iedrošinoši un forši. Uh, Un tagad uh, es domāju, mēs varētu doties mūzikas pauzē un arī otrajā daļā jau jautāt vēl dažādas jautājumas, izjautāt par tieši kā notika jaunā gada sagaidīšana un viss tas. Bet uh, kādu dziesmu jūs, es neatceros, jūs beigās izvēlēties dziesmu vai ne? Mēs izvēlējāmies, jā, mēs gribējām vienu brīnišķīgu dziesmu latviski, bet uh, tā nebija. Mums neizdevās atrast, un tad otra lieliskā iespēja bija Sanasina Lampu, Somu valodā. valodā. Jā. Ok, tad uh, lai skan, jā. Yeah. Klausies raidījumu Kedās! Tā, esam atpakaļ no mūzikas pauzes. Tā iztrūcināta sarunas vidū, jo mēs jau sākām kaut ko sarunāties. Radījums skatās atpakaļ. Šodien diskutējam un runājam par Tezē jauniešu dienām, kas noritēja Tallinā pagājušā gada decembra pēdējās dienās un sagaidot jauno gadu šogad. Un tagad kāda ierasta un es ceru klausītājiem iemīļot raidījumu daļu ātrie jautājumi, kuros katram viesim tiks pajautāt trīs jautājumi uh, uz kuriem ir jāatbild pirmais impulss, pirmais, ko iedomājās Agate, var uzdot. Nu, tad, ja mēs uh, tikko noklausījāmies skaistu mūziku tezē, tad būs ātrais jautājums. Kāda ir mīļākā jūsu tezē dziesma? Nu, man noteikti vēl sako ikdienā līdzi ir tik labi paļauties uz tevi, kungs, tieši tā, kuru nesanāca nospēlēt. Ok, pārējie. Pārējie. Um, ir tāda dziesma, The Kingdom of God is Justice and Peace. Es neatceros, um, kāds, vai tas ir nosaukums, bet tas ir pirmais pantiņš. Anglis. No, nodzied, višķi ir melodi. Nē, nē, nē, nē, <laughs> tas būs <laughs> citai reizei. Bet es atceros, ka kā man viņa viena no pirmajām mīļākajām dziesmām nu, aizvien pavada. Absolūti brīnišķīgi. Jā. Uh, <laughs> es pirms tam biju domājis, jo mums mazliet izpruka varbūt tas jautājums, uh, kas būs, nu, kas būs no tiem ātriem jautājumiem. Un tagad pēdējā brīdī man uzreiz ienāca īstenībā viena dziesma, jo tā man nebūtu, es nevarētu ne nosaukt neko. Ātrie jautājumi. Ah, jā, uh, es nezinu viņas nosaukumu. Uh, tā ir vācu dziesma, bet um, viņai vārdi iet, uh, uh, ich warte auf dir, oh, ne, warten hier. Zu wem? Uh, bleiben hier, warten auf mir, kaut kas tam līdzīgs. Uh, Pēc tam uh, atradīsim, grāmatiņā atradīsim, ieliksim Instagramā. nu, nākamais jautājums. Nu, labi, turpinām. Kāds ir bijis jūsu mīļākais ēdiens tezē laikā? Šokolādes pudiņš. Oh. Um, hurma ļoti gatava un... Uh... <laughs> Pārsapiena. <laughs> Nu jā, un liekas, nu tāds spilgtākais notikums tezē laikā ir jaunā gada sagaidīšana. Un cik tad jūs palikāt nomodā stundas sagaidot jauno gadu? Vai cik jūs aizgājat gulēt, vai vispār aizgājat gulēt? Nu, es izturēju līdz pusseptiņiem rītā. Bija interesants oh. sarunas. Es aizgāju gulēt piecos no rīta. Arī labi, arī labi. Mm. <laughs> Pussešos? Okay, oh. Okay, ļoti labi tad eh, skaidrs uzvarētājs. <laughs> Bet uh, turpinam, turpinam raidījumu. Un, ja man ir tieši jautājumi par jauno gadu, uh, kā tas tika sagaidīts, vai jums bija kādas spe speciālas lūkšanas, vai arī jūs kā speciāli skaitījāt uh, no 10 līdz 0, tagad tās pēdējās sekundes ir vai visi, uh, kā jūs aplausim, <laughs> saucieni, tad, kad sagaidījāt jauno gadu. Kā tas viss notikās, izstāstiet cīk. Uh, mums bija tāda vakar lūkšana, tāpat kā vienmēr, bet tad katrs devās uz draudzēm, mēs arī devāmies uz savējo, kur mums bija tāda nakts lūkšana, kuru mēs pabeidzām, man liekas, tieši desmit minūtes pirms pusnakts. Mm. Un tad vietējā draudz mūs izved ārā no baznīcas un aizved turpat netālu uz tādu futbola laukumu, kur uh, izrādās, ka gauniem ļoti patīk šaut salūtu. Tā kā ļoti patīk es nebiju gaidījis. Un, un vienkārši pēkšņi tajā mazajā ciematiņā no pilnīgi visiem īpašumiem augšā gāja pet, petardes. Un es arī nebiju piedzīvojis, kad man virs galvas tas sauc iet vaļā un ka viņš iet visai apkārt. Un ka cilvēki vienkārši tā blakus vienkārši laiž gaisā, kas ir ar, ar, ar, ar salūtu. Un tas bija ļoti skaisti, mazliet biedējoši un ļoti skaļi. <laughs> Jā, es um, pilnīgi piekrītu, un es pat uzņēmu laiku uh, 17 minūtes bez pārtraukuma okay. no tiešām wow. visām pusēm. Mēs bijām uz tā futbola vai basketbola laukuma, un man, nu, es parasti neesmu tāda bailīga, bet tā kā, kad no visām pusēm šauj, <laughs> es pastījos debesīm, tevis tiešām. <laughs> bet jā, bija ļoti, ļoti skaisti. Mums... Uh īstenībā viņi gribēja lūgties uz jaunu gadu. Mēs ļoti gribējām, Latvijas komanda ļoti gribējām iet skrītās salūtu. mēs, <laughs> mēs pat centāmies, nu, varam, beidzot, tūlīt jau sāksies, viss tūlīt būs. Bet labi, viņi tur pierunāja, tad mēs uh, noskatījām uz jaunu gadu. Tevreiz viss kopā. <laughs> Nu, tā ne, tā katrs, bija tā grūtā lūkšana. Savā latviešu grupiņā, <laughs> nu katrs savā komandā, uh, tā, uh, valsts grupiņā. Un pēc tam mēs uzreiz skrējām pie pirmā tuvākā loga un skatījāmies salūtu un atveram vaļā, lai mēs varam sajust to, to, to pirotekņu smaržu. <laughs> Ah, jā, jā. jā Bet... Mums vajadzēja mainīties vietām, tad tev vajadzēja redzēt to futbola laukumu. Es ļoti labprāt. Es ļoti labprāt. <laughs> bet kā tad jums, tad, jums tāda kopēja visiem sagadīšana nebija, bet tikai katrs savā draudzē? Jo katram savā draudzē, tā kā pilnīgi visiem kopēji nē, bet katrs savā draudzē, un pēc uh, šīs te uh, pusnakts, tad sākās tāds saucamais Festival of Nations tautu, tautu sadraudzības eh, pasākums, kur tad, um, kā es iepriekš teicu, mums sadalīja pa, pēc iespējas vairāk valstīm, un tad kā, tagad katrs valsts pārstāvjiem ir kaut kāda aktivitāte jāizdomā, ko pārējie dara. Tās dejas, ko teica Haralds? Vai? Tas... Vai kurš teica? Dejas arī vienmēr ir, iet, vienmēr kāds dejo, kāds dzied, un vai arī ir kāda rotaļa. Un tad katra valsts kaut ko pilnīgi savu izdomā. Un kāds divas, trīs stundas mēs vienkārši... Latvija arī bija kaut ko izdomājusi. Latvija bija izdomājusi e, tādu danci. E, detaļās neieslīgsim, bet uh, cilvēki smējās un bija arī uh, bija asaras, uh, nu, protams, priecīgas. Bet... <laughs> Jā, mēs priecājāmies, ka mēs neizvēlējāmies šoreiz cūkus griķos, tāpēc, ka uh, Igauni bija kaut ko ļoti līdzīgi izvēlējušies. Tad, nu, kā izrādās, mums ir uh, radniecīgas tādas uh, tautas, uh, tautas uh, kā izrādās. rotaļas. <laughs> Jā. Nu, ļoti interesanti, ļoti interesanti. Un tad, uh, tad pēc tam jūs vienkārši šajā grupiņā kaut kādās sarunās palikāt līdz pat rītam, cik es saprotu. Nu, tur uh, sadalījās, kā šeit ir, eh, man um, šķiet, ka svarīgi pieminēt, ka tezē jaunieci ir 18 līdz 35 gadi. Tāpēc jau es sākumā <laughs> teicu, es nemaz neierakstos tajā grupā. Nē, bet um, ir tā, ka viena daļa jaunākās, teiksim, jauniešu daļa palika uh, karstās dejās, un tad uh, vecākā jauniešu daļa aizgāja ar tēju un <laughs> ieslīga interesantās sarunās. Mēs iespējams bijām tā vecākā daļa. <laughs> nu jā, uh, Harald, kurā daļā tu biji? Es biju abās. Es ah. sāku, es, mēs sākām, mēs cūkstrīķos paņēmām, jo mēs bijām oriģināli, protams. Mēs ar plauksiņu polku tejojām. Citiem bija labāks tejas, bet nu, tas, jau, tas jau tā. Mēs jau galvenais gribējām parādīt. Bet... Uh, jā, pēc danča beigšanās uh, mēs gājām, nu kā, kurš sanāk kaut kādās tur grupiņās, vienkārši kaut ko tur runāt par dzīvi, par visādām nu, tādiem. Tas tik tādi pēc pusnakts jautājumi, sarunas tam līdzīgas lietas. Tas bija kaut kāds tāds dziļāks, kaut kāds, ka tu jau esi noguris no dančiem, tu tur tāds sēdi. Nu, Filozofē, <laughs> jā. jā, savādāk, jā. Nu, jā, interesanti. Uh, jā, nu tad uh, vēl viens jautājums. Nu, kā jūs šis brauciens jums stiprināja ticību? Nu, tieši jums, nevis vispār, ka tur ir kāds jaunietis atbraucis un tā, bet tieši jums, es dzirdēju, ka pierunājāt tēvu reizi noskatīt, bet vēl kādā ziņā, <laughs> vai, vai kā jums stiprināja ticību? Nu, es varu padalīties uh, vispār tā tēma, ko mēs arī katru vakaru pārunājām, uh, vakar lūkšanās, un uh, brāļi arī teica meditācijas, brālis Matejs. Um, tā galvenā tēma bija no uh, jaunās darības vēl vēstules romiešiem par angliski saucās Hope Against All Hope. Latviski būtu cerība neskatoties neko. Un man tieši tas ļoti uzrunāja, tā kā, kad mēs zinām, ka mums ir Dievs, kurš ceļ mirušos, Dievs, kurš spēj visu, un mēs esam viņa bērni. Un tad dzīves kaut kādas grūtības, kaut kādi stresi, uh, liekas ļoti, ļoti niecīgs līdzinājumā ar lielu Dievu, kas mums ir, un tas man tā ļoti stiprināja šajā laikā. Varši, un, un kā pārējie? Man laikam bija prieks iepazīt tieši igauņus un igauņu draudžu pārstāvis, jo viņi paši dalījās, ka viņi, viņi ļoti pārdzīvo par to, ka Igaunijā ir ļoti augsts neticīgo cilvēku procents, kad arī nu, kad cilvēki, kas paši asociējas ar to, ka viņi, ka viņi netic nekam. Un tad līdz ar to tie, kas ir kristieši igauņu vidū, viņi jūtas nu, tad maziņi, Un, un, Vientuļi, un, un cīn, viņiem ir mm. jācīnās, viņi cīnās par to savu lomu. Un, un, un kā tad latvieši jutās? <laughs> <laughs> nu, mūsu statistika ir labāka. <laughs> Pagaid, bija bij, bij vairāk latviešu aizbraukuši nekā tur uz vietas vīgāņi, vai kā bija? <laughs> iespējams, iespējams. Man šķiet, ka mums bija tāda, tāda tikšanās, kur sanāca kopā gan igauņi un latvieši. Nu, mēs bijām vairāk, bet, ja godīgi, es nekad nebiju redzējis tik daudz igauņu tezē pasākumā. Oh. Tā kā, jā, viņu, viņu tā viņu ticības ceļš man iedvesmoja, ka viņi ir tik ļoti gatavi un dedzīgi un ar tādu pazemību cīnās par, nu, par atmodu savā zemē. Un tas bija ļoti iedvesmojoši. Bet jā, bija varbūt savā ziņā ne, neliels pārsteigums, ka mēs Latviju pa vidu starp Igauniju un Lietuvu, mēs jau brāļi vieniem, brāļi otriem, bet es kaut kā laikam arī sapratu, ka mēs esam mentalitāte tuvāk Igauniem nekā Lietuviešiem. Tā kā tiešām aizbraucot uz Igauniju. Nu tādi, kad uzdevu jautājumus, tad, eh, tad visiem bija klusums un <laughs> latviešiem un Igauniem un tad kā mm, tu neveido acu kontaktu, vai tu centies apsēsties kaut kur tā kā tālāk, bet tu atceries, ka tu esi kristietis un tā kā vajag socializēties. <laughs> nu, kaut kā tā. Nu jā, Haraldam, kā tev? Nu. Uh, jā, es domāju, vispār redzēt cilvēkus, kas, kas, kas cenšas, un ne tikai cenšas, bet viņiem arī, laikam, ka viņiem ir dot šī iespēja, un ka tu esi vispār šī, šī vide un tā apkārtne, ko tur dabūji, tā pat pa sevi jau tev pacelā. Un uh, tas varbūt pat nav kaut kāds noteikts um, pasākums, tas ir vairāk tas, ka tev ir, kā jau es minēju iepriekš, tas tā kopības sajūta, visi esat kopā un tad saproti, kāds tomēr kristiešiem ir spēks, ka tomēr tā ir uh, privilēģija būt kristietim, ka tā ir dāvana šī ticība, kas mums ir un ka mums tā ir jānovērtē. Jā, jā nu, e, ļoti skaisti. Tā, tā, nu, es nezinu, ko es varu teikt. Tā, nu, ļoti forši. Ļoti forši. Uh, un, un, un <clears throat> turpinot, uh, vēl, vēl uzdodot kādus jautājumus, ja mums vēl ir kāds laiks palicis. Nu, vai ir kaut kas, ko jūs tā kā uh, nevis nožēlojat, bet nu, ko jūs darījat citādāk, vai ko jūs, kur jūs kaut kur dodos citādāk, vai kaut, ko, vai kaut kā tā, vai nu, kaut kāda pieredze, ko jūs guvāt, kas ir nozīmīga, nezinu, jāņem līdzi siltās zeķes. Nu, <laughs> nu, kaut kas vienkārši. Vai, piemēram, nedzertu tēju vai neskatītos salūtu? <laughs> es pat nezinu. Viss bija ideāli. Zini kā, jo, tu, tur bija Dievs, un tad par ko sūdzēties? Viņ, viņš bija visu izplānojis, un man Pareiz liekas, ka viss notika pēc viņa plāna. Un man... Jā, bet... <laughs> Nē, tas tāpat nav sūdzība, bet... Uh, es braucu un es nepaņēmu paklājiņu. Kaut gan tur pēc tam mm. atradās sagas, bet noteikti, ja brauc, vajag rēķināties, ka iespējams būs jāguļ kaut kur uz grīdas. Un tas ir ļoti labi. Īstenībā tas māca pazemību un māca tev novērtēt, cik īstenībā mēs labi dzīvojam. Bet varbūt paņemt paklājiņu, lai nav tā kā galīgi uz zemes jāguļ. Citiem varbūt ir augsti un, un tā, bet tas tā piebildīt. Mm -hmm. Man likās, viss bija forši man, man vispār liekas, kamēr tu centies kaut kā pēc labākā, tad pēc labākā arī izies. Un tad, nu, kas tur varēja mainīties? Es tur zeķis varbūt, tas īstenībā bija varbūt diezgan ok piemērs, jo tur tiešām ar uh, dažiem cilvēkiem varbūt prasījās kaut kas tiešām, ko palikt tur, nezinu, siltuma pēc. Bet tā, man bija, bija augsts, jo Latvijā bija ļoti, nu, nu, labi, nebija ļoti silts, bet mums nebija sniegs, tur arī nebija sniegs. Sniega tur, manuprāt, nebija nemaz. Viņš uzsniga 1. janvārī, tieši pēdējā dienā, mēs, man liekas, vispamodāmies ar, ar baltu. Tas, jā, tas bija tāds Ziemassvētku brīnums. Mm. Bet vispār pasākumu laikā, nu, izņemot pirms izbraukšanas, mums bija diezgan, pat varbūt ne gluži silts, bet tāds katrā ziņā bez sniega. Un es laikam vairāk ar to vēsumu domāju, daži cilvēki palika tur uh, sporta hallēs, vai daži cilvēki tur palika kaut kādās tur. Vispār, kad viņi sēdēja vienkārši uz zemes kaut kurā vietā, kas bija diezgan tipiski tazē, tad dažreiz varbūt viņiem prasījās, nu vismaz kā es nojautu, kā es dzirdēju no dažiem labiem, prasījās tomēr kaut kas siltāks, kaut kas mīkstāks, un, bet tas laikam ir tāds tipiskais tazē. Mm, Jā. Es gribēju vēl pajautāt, kā ir par tiem nu, dievkalpojumiem vai misēm. Es zinu, ka Tezē Francijā ir tāda nu, lielā lūkšana, kurā it kā ir kā, ietverts arī dievkalpojums. Tur kā, ir sēdēs vakarēdienas, bet nu, tur nav tā kā liturģija vai tā. Kā, kā jums bija, vai jums sadalīja par, par, par konfesijām, ka katoļi var aiziet uz misiju, vai, vai arī jums bija kaut kāds kopējs vienkārši lūkšanas, vai, vai kā, kā jums bija? Nu, es varu runāt par visiem katoļiem šajā izrādē. uh, <laughs> <laughs> <laughs> man paveicās ar to, ka es eh, satiku ļoti foršu latviešu grupiņu. Eh, un viņiem bija gan, gan māsa līdzi, gan viņiem bija savs priesteris privātais, kas superīgi viņiem bija savs pusiņš, kas viņiem nebija. Privātais priesteris, tas tā, ir labs. Tā varētu teikt, tā varētu teikt, jā. Un mums bija norganizēta. Es pats atceros, kā es domāju, pats man taču jāiet uz misi, bet šeit viss misi franču valodā. Es neko nesaprotu. Es nemaz gandrīz vai negribu iet, tāpēc, ka, nu, protams, es ietu tikai tādēļ, ka es, bet man nav tas pats, ka tu nesaproti. Un es to nodomāju sev prātā un savā ziņā pārdzīvoju, un kaut kādā veidā tieši tajās dienās tas viss atrašanās. Pēkšņi man paziņo, ah, mums būs mīs tur, uh, būs katoļu mīs, nākams vienāds. Tāds, yes! Un tas laiks arī sakrita kaut kādā veidā tieši ar to, ka es vēl paspēju uz saviem tajām darbnīcām. Tā es nebūtu paspējis. Franču valodā vai? vai? Nē, latviešu valodā. Ah. Mums bija mūsu privātā mīsa, mēs dabūjām pat vienā brīdī maziņā, maziņā kapeliņā pie Dominikāņu mūkiem. Un, uh, jā, tas bija superīgi, superīgi pieredze. Manuprāt, uh, jā. Un tas bija agri no rīta vai, vai kā? Tas, jums... tas mums sanāca pēc... Pēcpusdienā, ja? Pēcpus, pēc pusdienas lūkšanām laikam. Skaidrs. Pusdienas lūkšanām un, uh, jā, nu, brīnišķīgi pieredze. Katrā ziņā prieks, ka tā, tā ticība nāk līdzi, ka nav tikai tā Latvijas baznīcās, tā, tā latviešu valoda. Jā, forši, forši. Un, un kā pārējiem jūs esat... Uh, Austra ir Lutāna un uh, Anta arī. Arī, jā. Mēs Tad... neviens draudzes, jā. ah, jā, es esmu. Es, tu arī, es, Samuel. <laughs> ok, sorry, es esmu, nu jā. Bet, uh, nu, kā jums bija? Kā jums bija? Jums arī speciāli bija priesteris ats, ats, atsūtīts mācītājs? Mums bija daudz vienkāršāk, jo mēs dzīvojām Lutāņu baznīcā, Lutāņu draudzē. Līdz ar to mēs varējām kopā ar, ar, ar Igaunu brāļiem un māsām Kristu svinēt viņu, viņu diegāpojumu. Un viņi mēģināja arī ietvert atslēgas frāzes angļu valodā, lai mēs tiekam līdzi. <laughs> Bet liturģija jau tāda pati. Jā, es biju patīkami pārsteigta, ka, ja tu regulāri aiz dievkalpojumiem un seko līdz dziedājumiem, tad tu vari sekot līdzi dievkalpojumiem pilnīgi gandrīz uh, igauņu valodā un dziedāt latviski līdz tos pašus dziedājumus, ja tu zini dievkalpojumu kārtību. Tā kā tas bija, tas bija skaisti. <laughs> Nu, un tad būtu jautājums, nu noteikti tajās tikšanās reizēs paliek kaut kas tāds ļoti, ļoti tūs sirsniņai. Dievs tiešām uzrunā spēcīgi. Un kā bija ar jums? Vai jums ir palicis tāds mirklis, brīdis no tezē, kad, tā, kad ir tā sajūta, wow, jā, Dievs ir pieskāries. Kā ir ar jums? Vai esat piedzīvojuši šo sajūtu? Man liekas, šajā momentā mēs varam padalīties par vakarlūkšanām un par klusumu laiku, kas ir vakarlūkšanās. Jā, droši. Tieši reklāmas, <laughs> kamēr, kamēr gāja, tas aicies, un mēs mazliet ētrā parunājam. <laughs> un, kad, jā, kad zē lūkšanas tāds centrālais notikums tieši tajā vakarā ir, lai gan, man liekas, katrā lūkšanā ir klusums, bet, man liekas, pat piecu minūšu garš, ne, garš nemaldos, un Kā un, kuram šķiet, vai ne? Nu, kā kuram <laughs> šķiet, no bet, patiesībā, bet, bet fenomenāli, demeties 5000 cilvēku sēž zālē un visi vienojās klusēt, klausīties, klausīties, ko Dievs runā. To vajadzētu izglītībā ieviest šajā mācību stundās, ne? Jo tik daudziem ir grūti, man liekas, apstāties un ieklausīties sevi un būt klusumā, un, un, un tur tas ir centrālais notikums, un tā, man liekas, vienmēr ir ļoti īpaša pieredze. Tas nozīmē ir pilnīgs klusums? Nu, izņemot to, to, to vienu, divus trīs nelaimīgos, kas klepo un, <laughs> un mēģina to kaut kā apslēpt. Bet, principā, jā, viss, viss ledus hāle klusē. Un, un jūs vienkārši klusējat, vai jūs lūdzaties, vai jūs mentējat, ko jūs darat? Tas jau ir katra paša ziņā. Skaties Instagram, vai tas, tas nebūtu, jā. <laughs> es esmu lūgusies, bet man liekas, ar kaut kādu laiku es ieraudzīju, ka skaistāk ir klausīties. Varbūt, varbūt tieši Dievs kaut ko grib runāt. Jā, jā. Cik, cik interesanti. Un eh, tev vēl bija kaut kas pajautāt, vai? Mēs varētu arī pajautāt, kā ir ar, arī ar citiem. Vai ir bijis tas? Um, jā, tieši ko Austra pieminēja par to, es sāku tā kā to klusumu brīdi ar, kā, ar klusām lūkšanām sākumā pirmās dienas. Un tas bija tik daudz lūgusi, ka man bija tāds, jā, man jāapklāsās, ko Dievs saka, jo tas tomēr ir dialogs, nevis monologs. Un tieši tajā brīdī, kad es pilnīgi apklusu, uh, un teica, labi, nāc, svētais gars, un saka, ko tu gribi man pateikt. Es sēdēju, likās kāds 5 minūtes, un man pēkšņi gribējās tik ļoti smieties, ķiķināt, un es sapratu, ka, jā, ka tiešām es jūtu, ka man bija tāds miers un prieks, un es jūtu, ka svētais gars ir priecīgs par to visu, kas notiek tieši tajā brīdī, tajā halē. Tas bija tāds īpašs brīdis, jā. <sighs> Jā, es šī gadījumā laikam mazliet atiešu no jūsu uh, kolaborētā stāstiem. <laughs> jo man tomēr, laikam tas man katoļu garš tā nostrādāja, ka tomēr tās svētās misas, ko, ko varēja nosvinēt latviešu valodā, latviešu kopienā, un varbūt nu tieši tā latviešu kopiena bija svarīga, bet bija svarīgi tas, ka jūs visi esat, visi esat vienoti tajā lūkšanā, tajā gan valodā, gan kultūras ziņā, gan arī tajā, kā jūs varbūt attiecaties uz šo misi, un uh, Tad vēlreiz mums jāpiemina šī Dominikāņu misija, kas mums sanāca. Mums bija vēl viena atsevišķa misija, ko mums, eh, mums vēlreiz noturēja. Un eh, šie gadījumi, es teiktu, ka tie bija tiešām tie visspilgtākie vai vismaz vis, eh, visvairāk tie, kas man tiešām aizrāva kaut kādā nevis tur kaut kādā pasaulīgā ziņā aizrāta. Uhu, cik grūti! <laughs> Bet uh, vairāk tādā tiešām laikam, garīgā ziņā. Un, eh, jā, nu, kas, kas ir svētāks par svēto misiju? Nu, varbūt tikai pats Dievs. <laughs> tā kā, un tā kā viņš tur piedalās, tad jau tā visa kompānija, viss vienā. <laughs> nu, un eh, raidījums tuvojas izskaņai, bet mums ir vēl, vēl viens jautājums. Um, vai jūs Vai jūs ieteiktu jauniešiem uz turieni doties un kā, kādēļ? Kādēļ jūs ieteiktu? Jā, pilnīgi noteikti. Tā kā uh, gan ticīgiem, gan tādiem, kas vēl domā kaut vai, vai dzīvē ir kas vairāk, vai kam iekšā ir kāds tukšums, ko es varbūt kādreiz pat esmu izjutusi pirms Dieva. Tiešām tas ir, tā ir tāda vieta, kur uh, visi pieņem un uh, visi saprot, un tu esi kopā ar Dievu, pat ja tu vēl nezini, kas Dievs ir, un uh, Dievs zina, ko mums vajag, un uh, viņš darbosies, viņš runās, un vajag tikai pateikt jā un doties. <laughs> mm. Jā, man arī liekas, ka tas ir, piemēr, nu, to ir vērts pamēģināt vismaz vienreiz katram, jo tā ir svarīga pieredze gan cilvēkam, kas ir ticības ceļa sākumā, gan cilvēkam, kas ir ticības ceļa vidū, gan arī varbūt kādam, kurš pat nezina, vai viņš grib būt uz ticības ceļa. Jo tā, tā pieredze ir gana daudzveidīga. Tur ir gan, gan, gan draudzības, gan nu, iepazīšanās, gan dažādas aktivitātes, darbnīcas, ceļošana, kaut vai ģimenes, dažādas kultūras. Tur ir ļoti daudz ko paņemt, jebkuram. Mēs laikam piebalījuši, ka tas neatiecas. Es vismaz gribētu tā teikt, ka tas neatiecas tikai uz šo grupu 18 līdz 35. Mm. Es teiktu, arī, ja jūs, mīļie klausītāji, seniori vai kas jūs esat, vienalga, no kuras kategorijas Tā mēs arī noslēdzam, kā sākām ar, ar manu kļūdu. Tad arī tagad. ne kļūda, visu kļūdu var izveidot par savu veidu uh, nu, papildinājumu. Un šajā gadījumā es teiktu, tiešām ir varianti arī, ja tiešām kaut kādā veidā sirds aicina uz kaut kādu jebko, Mm -hmm. Ir jau arī brīvprātīgie, vai ne? Var pieteikties un tieši kalpot un nu, palīdzēt visu organizēt. Jā, vienmēr var iestāties par brāli un pievienoties. Nu, arī, arī jā, vai ne? Manuprāt, tur <laughs> <laughs> vecuma ir apjams. Visiem <laughs> iespējams. nu, va, variet iestāties par māsu arī, es, protams, mēs nediskriminēsim šeit, nesaram. Varianti ir, un es domāju, ja ir vēlme, ja var iestāties kā vadītājs un iet kaut kādā veidā palīdzēt un tiešām piedalīties. Un, uh, es domāju, tas ir, tā ir liederīga pieredze, jebkuram cilvēkam, jebkurā vecumā. Uh, Un, diemžēl līdz 18 minūtēm šoreiz vairs nevar. Viņi ir jā, mainījuši. Jā, pārsteidzoši. Nepilngadīgie vairs. Viņus vairs nevar. Viņi vairs nav jaunieši. Viņi, viņi nav jaunieši. Jā, jā. <laughs> laika mainās. <laughs> jā, <laughs> bet no, nu, ok, uh, noslēgsim vēl ar vienu jautājumu. Es esmu dzirdējis, ka pašā uh, eh, beigās tiek pieteikta nākamā vieta. Vai, vai tā ir, vai jūs atceraties, vai jūs neatceraties, vai, vai tā ir patiesība vai nē? To nevar palaist garām. Tas ir centrāls notikums. Viņi par to pārliecinājās. Jā, jā, <laughs> jā. Jā, jā. jā tas netiek pateikt uzreiz. Tiek dots dažādi Hinti, raksturojumi jā. par to vietu. Un, uh, man, piemēram, bija tāds, uh, kur <laughs> es nevarēju saprast līdz pateikt. Jā, tur ir kaut kas par sieriem un kaut kas par pakalniem un tāds, ko, kurš. Un katedrāle. Un liela, beigās, kas tika restaurēta. Mēs braucam ah, okay. uz pilsētu, kur tikko restaurēja katedrāli. Okay, Parīze. nu tad uh, tiem, kas nezina, kāds ir pateikt. Parīze. Parīze. Un nākamgad, ja? jā, decembrī. Jā, jābrauc. jā, obligāti visi tiekamies Parīzē, tur būs tik forši. Nu, paldies, tas ir ļoti forši. Uh, paldies par jūsu pieredzi, padalīšanos ar pieredzi. Un, uh, ka jums arī esat tādi, kur tiešām piedzīvo šo visu. Nevis vienkārši atbraucat, paskatījās, ok, bija forši, braucām atpakaļ. Bet, nu, ka jūs tiešām tā izdzīvojāt, un arī lūkšanas un visu to. Tātad mums studijā bija Haralds. Paldies, ka pieņemat. Jā, Anta, piedod, ka es tur <laughs> sajaucu. Es vienkārši uzrādīju tik daudz cilvēku, es laikam nāk klāt. Piedod. Es, uh, jā, un, un, un uh, Austra. Super. Un raidījumu vadīju es Samuels un... Un uh, es Sagate. Un producenta Katrīna. Tā kā, paldies liels! Čau! Tu tikko dzirdēji raidījumu kedās. Seko mums Facebookā un Instagramā. Tiekamies katra mēneša pirmajā trešdienā Pulksten astoņos vakarā.